Yeah, Mickey Woods. baby. Manín, estamos clear. Al palo le puse golpe porque cuando aprieta toda la se les piel. Y mira que cojonara llegó a la disco y es como Lebron llegar con todos los cabalíes. El estamos clear. Los peines son clear. Me ronca y te acabo temprano tu cariel. Y mira que cojones el último que me quiero que todo mi alma baja, le doy a la actitud. Tú me conoces a mí, no sé quién eres tú. Nosotros le bajamos el piquete a más pique tú. Si es que no te hablo, nigga, y don't fuck with you. Que andas con tu jefe, Fatis this nigga too. lo soñé, cabrón, esto fue un déjà vu. Le saqué la pieza y el primero que arrancó a correr fue el cojonu yo nací real, pues real muero. La muerte como quiera va a llegar, aunque esa puta no le espero. Peliculera, la unión no los quiero. Por si van a matarme, que me maten guerreando con mi guerrero. Manín, estamos clear. Porque en todos lados soy transparente. Everything real, no como esta gente. No pienso en pasado, pienso en presente. Porque siempre es lo mismo el que habla a mi espalda, me lo mama enfrente. Al palo le puse golpe porque cuando aprieto a todos las se les piel. Y mira que cojonara llegó a la disco y es como Lebron llegar con todos los Ando con unas valenciagas que no se consiguen. Estos cabrones estos me oyen y a la vez me siguen. Pasé del mínimo salario y vivir de los tips. A tener una casa flow en TV Crips. Yeah, yeah. soy la botella que llegó que Swiss. Tony Wan no me roque con Amber si ya le dio whiz. Toda la retri GC antes de release. Se viran, no pasan el quiz. Sin competencia me siento Lebron en el list. Llego el donde te queda del terra sin pis. Tú eres chato, tú eres policía. Tú no eres hipócrita, cabrón, tú eres la hipocresía. La nueva religión, soy el Mesías. Que vino a hacer lo que ninguno hacía. Manín, estamos clear. Al palo le puse golpe porque cuando aprieto. Y mira que cojonara llegó a la disco y es como Lebron llegar con todos los cabalíes. El Bomanín estamos clear. Los peines son clear. Me ronca y te acabo temprano tu cariel. Y mira que cojones el último que me roncó. Le peta el palo en la polo Tommy Hilfiger. No trate que no cambiamos feca never. It's level to this shit, es otro niveles. Las putas me persiguen desde que salgo en la tele. Yo persiguiendo presidente como yo no hay dos, te voy en el 2002. Siempre dando gracias a Dios por el piquete que me dio. Yeah. Cuidado que la cubana no se te despinte. No capiamos feca. Ustedes tienen ticket, pero por los tintes. Las jopas yo las embaché Ya me la y donde va la caché. No sobre el piquete, no sobre el caché. Yeah. Primero que tú, llama la chiche Yo no era así, pero me embiché. Viste, me tiraron y a todos les piché. Ja. Manita más clear. El campeón. El piquete contra soy el capón. Cuchigan flow lipón. Con mi respeto se cae el papá y Donald Trump. Mi flow no le baja siempre a cinco estrellas como los hoteles. Que se caiga en su madre todo aquel que el progreso ajeno le duele. Ando. Mickey Walks. Qué rico la gente. Mickey L.O.B.A. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. La asociación de los 90 piquete, cabrón. Perindicando indicando a Bonnie. puñeta te voy a mentir? La gente lo pide todo para hacer dinero, cabrón. No cambiamos feca, mamana. Yeah. El 2090 no aviso. Yeah, yeah. La nueva religión. Luyan. Todo Latin Music, nigga. Chapkins, baby. Young Hustle for life. Yeah, yeah, yeah. yeah. Prende uno vamos a hacer dinero, puñeta. Pichi Boy Scar. Manín, estamos clear, clear, clear. Yeah, yeah. yeah, yeah. Ah.